для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. багата што напамінала дарогу апейку. Напамінала, як ветраным кастрычніцкім днём ехаў у гомель. На курсы, як вяртаўся з курсам летам ужо з жаданым сумленна заробленым дакументам і пра тое, што ён, настаўнік, успамінаў, як ездзіў валасны цэнтр на партыйныя ды настаўніцкія нарады, на Думкі тут кожны раз вялі сваёй сцежкай, то ў дзядзькаву хату, дзе ён адзін вёў чатыры класы, то цёмнае лясное сяло, то ў другое такое ж сяло, дзе ён зноў быў у сельсавеце, то к аднаму, ці то к другому знаёмаму той пары. Успаміны пра даўнія бралі апейку найчасцей, калі ён ехаў к роднай хаце. Калі ж вяртаўся яго больш апаноўвала тое, што давялося пабачыць у сваёй хаце ў сяле. Было амаль заўсёды тужліва і неспакойна, шкада было бацьку і матку, якія станавіліся ўжо зусім старымі. Матка яшчэ завіхалася, калі ён прыязджаў, бы не чула стомы, а ў бацькі ўсё валілася з рук. Рыка дрыжала, калі трымаў нават лыжку. Слабеў старыні гадамі, а тыднямі. Да трывогі пра бацьку нязменна прыпляталіся супярэчлівыя, блытаныя, з жалем і злосцю думкі пра брата, пра саўчыка. І тое яснае, шчырае, што калісьці жыло між іх, цяпер не толькі не лагодніла абодвух, рабіла яшчэ больш нецярплівымі, непрымірымымі, былі не проста ўжо чужыя, а горш за чужых. Апейка проста, здаецца, ненавідзеў брата, а брат ненавідзеў яго. Нянавість гэту юны вёз з сабой, вяртаючыся кляў дурную братаву прагнасць, злую зацятасць, што калечыла паганіла чалавека. Шкадаваў матку, якая разрывалася між абодвух братоў. Бяда з братам вельмі трывожыла апейкава жыццё. Мала пра што думаў ён цяпер з такой тугою і нярадасцю. Як ніяк той, хто лез у дрыгву, быў брат. Трыма дарогамі, якія столькі разоў беглі насустрача пейку, які ён асабліва ведаў, была яшчэ адна. Таксама важная, але не падобная ні на адну з трох. Яна пачыналася каля рачнога маяка на пясчаным беразе прыпяці і вяла ў акругу, у гарбатай, па-сяброўскому ветлівы, то дзелавіта строгі мазыр. Працавіты белы, чачэрын, мерна лапочучы па вадзе, штодня лес насуперак шырокай прыпецкай плыні. З мая, калі сыходзіла разводдзе да позняй восені з аднолькай ахвотай, нёс і на нарадай і на суровай справаздачы. Зімой па снежанай рацэ была самая роўная і самая зручная санная дарога. Сані дабягалі да акругавага горада весялей і спарней, як па беразе. ад усіх трох галоўных дарог збочвала мноства меншых дарог дарожак сцежак у кожнай дарогі і дарожкі былі свой характар свой нораў маладзе ў свеце было столькі нравістых ненадзейных дарог як на гэтай зямлі толькі нямногія з іх і ненадоўга ціха ішлі полем ці лесам а а большасць, ледзь апейка з'язджаў са шляху ці байчэйшай дарогі, зразу ўлазіла ці ў мокрыя зараснікі, ці ў балотнае куп'ё. За балотамі, за зялёнай тванню ды зараснікам, да Абапал грэблі таратайка апейкава праз нейкі час выбіралася на меншую ці большую выспу. І колы ў летнія сонечныя дні мякка сеялі пясок, або дробны, як мука пыл. Выпаўзала, круцілася поле, Млелі на сонцы палоскі звычайна беднай збажыны, Нікчэмны быў колас, Хдзенькія, хваравітыя сцяблінкі, поле ўсё свяцілася наскрозь, пясок ды пясок. Ішлі палоскі зацярушанай пылам бульбы. Вецер прыносіў салодкі пах грэчкі. За вытаптаным выганам амаль заўсёды пры балоце апейку абступалі хаты. Новыя пасівелы ўжо ад дажджу ады ветру, скрымленыя, абымшэлы ад даўнасці. За шыбамі за платамі сустракалі цікаўныя вочы. Чым далей ад вялікай дарогі, тым радзей бачылі тут чужога чалавека. У кожным сяле былі ў апейкі цяпер знаёмыя нават прыцілі. Калі не спяшаўся вельмі нават кіруючы далей, ён спыняў каня і завітваў у хату. Да выпіўкі ён быў, ужо ўсе гэта ведалі невялікі ахвотнік, ведалі, што калі галодны быў, не таіўся, не аднекаваўся для прыліку і не грэбаваў беднай, якой бы грыбной ці шчаўевай поліўкай і ведалі, што любіў юравіцкі госць як пачастунак талковую цікавую гаворку. Ведалі і частавалі. Чаго чаго гаворак у апейкавых паездках хапала заўсёды, то нібы пустыя са смешкамі, а то сур'ёзныя. Яны апейку былі і радасцю, і абавязкам, хто хто, а ён ведаў, як далёка панясуць не вельмі багатай на такія сустрэчы дзядзькі ды цёткі гаворкі гэтыя, і як доўга будуць пераказваць, услухоўвацца, дашуквацца не толькі яўнага, але і тайнага сэнсу. Гаворкі цікавыя, карысныя былі самому апейку. Тут у гэтых людзей было мора навін, такіх патрэбных яго душы, якая хацела быць заўсёды з народам. Калі апейка ехаў далей, побач часцяком ішло некалькі дзядзькоў, цётак, чародка цікаўных малых, праводзілі яго. За крайнімі хатамі таратайка зноў кацілася пясчанымі каляінамі, разам з якімі ўбягала ў яшчэ адно балота. Абапал зноў мяняліся зараснікі шызаватых лызнякоў да бліскучага алешніку, зноў ядавіта зелянела раска, цёпла, дурнотна пахла тванню. Трашчала галлё пад коламі, што дробна дрыжалі, і курыўся пыл – руды, тарфяны. Адразу з боку грэбелькі млела зноў дрыгва. Зманліва-зялёная з буйной травою, ступіня выберася, зацягне, засмокча балота навек. Доўга ішлі то купы зараснікаў, то высокая бурая трава, то раска з жабамі, то чорная склізлая ламачча. Балота, зялёная пагібель, як згледзець воку на цэлыя кіламетры да сіні пасачкі кучаравага лесу. Час ад часу балота змяняў лес, таксама мокры, з балотнай травою за склізлым ламаччам, У ім яшчэ вастрэ біў смурод гнілі, яшчэ на зольні лезла ў вочы ў вушы камарэчы, што кідалася цэлымі хмарамі. Балота, мокры лес, зноў балота, выспачкі, нават пясчаныя, былі ўжо рэдка, сыходзілі вельмі ж скора. Іншы раз лес абступаў пануры чорныя з такімі ж зараснікамі, што сонца не магло прабіць з такой густой навісю ў гары, што не было відаць нават неба. Станавілася сярод белага дня цёмна, як увечары. Дарога была ўжо нібы не дарога, а пяшчэра колькі не бачыў такіх дарог, адчуў апейка, як нешта сціскаецца і чарнее ў яго душы, як бярэ нейкая маркота, нейкая трывога. Калі ехаў з ім разам выканкомаўскі вожчык ігнат, апейка заўважаў, што і таго прападае звычайная дарожная санлівасць і ў вачах паяўляецца неспакойны бляск. Азіраецца мімаволія. Мала дзе даводзілася бачыць апейку такія агромністыя лешыны, бярозы, асіны, часам дубы, што ціснулі бедную дарогу і прымушалі яе веляць і туды і сюды. То там, то тут каляіны прападалі ў лужынах, і вада ў іх была таксама чорная, як дзёхаць. І гадзіну другую ішлі, ціснулі з абодвых бакоў магутныя камлі, чорна звісалі галіны, здаваліся, ніколі не будзе ўжо ні поля, ні сонца, але, Нарэшце наперадзе між дрэваў выбліскавала нешта вясёлае, неўзабаве сляпілі вочы, вольны прастор, радаснае неба і аблокі. ўсім раёне не было цяпер сяла ці нават хутарка, у які хоць бы некалькі разоў не наведваўся апейка. Яшчэ ў першыя паездкі свае па раёне апейка заўважыў, што людзі у розных месцах жылі по-рознаму, неаднолькава, і што тыя, хто жыў падалі ад ракі, між балот ды лясоў багата, чым розніліся ад яго знаёмых змалку землякоў, жыхароў землякоў, пясчаны над прыпецкай вёсачкі. Розніліся некаторымі звычаямі, розніліся нават гаворкаю. Раптам прыкмеціў, што ў блізкіх, можна сказаць, суседніх сёлах па-рознаму вымаўлялі адны і тыя ж словы, быццам гаварылі на розных мовах. Дзіўна было чуць, як дзядзькі ці хлопцы аднаго сяла пацішаецца з гаворкі тых, хто жылі за тым жа балотам, але з другога боку яго. Пацяшаліся, хоць у саміх гаворка была дзіўная, хоць тыя з другога боку таксама пасмейваліся з іх. Апейка, дабіраючыся да разгадкі такога дзіва, меркаваў, што гэта было, мабыць, памяць далёкай даўніны, калі вёсачкі на сваіх выспах між багнішч жылі яшчэ больш асобна. Дзень-нідзе сярод палешукоў трапляліся палякі і яўрэі, Палякі, прыкмеціў апейк, атрымаліся кубкамі каля мястэчка ў засцінку, а яўрэі ж, акрамя тых, што аселі ў мястэчку, жылі па адным, па два, летні ў кожным большым сяле блізка ад дарогі. Палякі корпаліся ў зямлі. А яўрэі таксама нярэдка аралі і малацілі, але большасць яўрэяў карміліся розным рамяством, найчасцей кавальствам ды шытвом. Там сям спрабавалі яны гандляваць, любілі зямлю гэтую і цыганы. Нядзіва было апейку бачыць калёсы на грэблях ці шумлівыя табары на выбганах. Не раз самого якая-небудзь прычэплівая, смуглявая маладзіца цыганка хапала на дарозе за руку, дабівалася расказаць, што ж яго чакае. І палякі і яўрэі цыганы былі тут свае людзі палякі часта радніліся з тутэйшымі. Яўрэі мірна курылі на прызбах разам з палішукамі, і амаль у кожным сяле знаходзілася хата, якая давала цыганам цяпло і прытулак на ўсю доўгую зіму. Яны былі ўсе, і цыганы і палякі яўрэі як ручаінкі, што ўліваліся ў вялікую раку, што сама станавілася вялікай ракою. Раён быў, як вычытаў апейку адной краязнаўчай кніжцы, даволі аднародны. Апейка чытаў кніжку ўжо тады, як нямала прыгледзеўся да раёна і ў словах пра аднароднасць пачуў быццам бы нейкую іронію. Яму здавалася, нішто не было больш далёкае дысціны, як гэта аднароднасць. Ужо тое, дзе жылі, у якім месцы, Розніла немало людзей. Яго землякі, што ўмелі смаліць лодкі і закідваць у прыпецкія затокі сеці, не ва ўсіх былі падобныя на тых сваіх братоў, хаты якіх ляпіліся ўздоўж шляху і якія з вясны да зімы толькі і корпаліся на сваіх перадзеленых, перамераных палосках. Людзі таксама былі бывалыя, звыклыя, да блізкіх і далёкіх гасцей. Нядзіва тут сустрэць граматнага чалавека, амаль у кожным вялікім сяле, школы, ёсць настаўнікі, але ўсё ж гэта не такі ўжо галасісты, не такія вольныя на людзях настаўнікі. Гэтым лодка, ды да сеть, якое дзіва якое. Гэтыя не вераць у раптоўную дачу, калі за адзін дзень пабагацець можна. Мабыць, там і гандлююць ціха, асцярожна, паважна, і далей за юрвіцкі кірмаш выбіраюцца рэдка. А рачныя ж жыхары яны рухавыя, і ў нароўлі сустрэціх лёгка і ў мазыры і за мазыром лёгка набываюць і лёгка траціць. Зямля каля рэчкі найбольш пясчаная, няўдзячная, А тыя, што каля шляху, яна падманвае рэдка, Ёй больш вераць, больш стараюцца. Тут зямля з спрадвечных аратах, векавечных плугатароў. У тых, што за гушчарамі за балотамі, багата ў чым і сваё асабістае жыццё і свае характары. За балотамі зямля найбольш паганая. Людзі хапаюцца за лес, шукаюць ратунку ў ім. З ягадамі, арэхамі, грыбамі запасяць на зіму жалуды, цэлымі гарамі сыпаюць у засекі. Жалуды любіць свінні. Жалуды таўкуць на муку, хлеб там рэдка без жалудовай дамешкі. Бывае толькі з жалудовай мукі, ён у горле як гліна, а ў жываце бы цэгла. За балотамі настаўнікаў менш. Менш таксама і школ. За балот людзі рэдка выбіраюцца ў свет. Там не дзіва сустрэць цётку ці хлопца, якія век не бачылі ні паравоза, ні парахода. Там больш за ўсё цёмных, хворых на лихаманку і сухоты, тым самым недаверлівыя, дзікаватыя позіркі. Даволі аднародны, узгадваў апейка тую краязнаўчую кніжку. Той, хто пісаў гэтую кніжку, цікавіўся этнаграфіяй. Ён казаў пра этнаграфічны склад жыхароў раёна і яго не цікавіла, ён меў права абысці, гэта здаецца, галоўнае, што вызначала стан людзей, іх месца ў грамадстве. А гэта стан іх гаспадаркі. Галоўнае, што кідалася найперш у вочы былому сялянскаму хлопцу і цяперашняму старшыні райвы канкама. Не толькі па абавязку, а і з як бы ўжо сардэчнай патрэбы раней за ўсё ўведвала апейкава цікавасць, якая ў чалавека, гаспадарка. Колькі зямлі, пахаці, лугу, лесу, быў яшчэ нямала ў каго і свой лес. Колькі едакоў у хаце, колькі працаздольных з іх, колькі коней ці быкоў, якое цягло, колькі кароў, авечак, свіней. Неабыякавая, нефармальная чалавечая цікаўнасць апейкі старалася дазнацца не толькі тое, колькі зямлі і лугу, але і якіх. І хто тыя едакі ў сям'і, што не робяць, і які ж той конь тая карова і якая карысць з іх. Ну усякая ж зямля здаецца і коні бываюць усякія. Ведаў ён з ні, ні з падручнікаў якіх, а таму што папагадзіў, па гэтых усякіх землях, паездзіў, папарабіў на ўсякіх конях і яшчэ не забываў ніколі, ці не служыць хто з хлопцаў у чырвонай арміі. Дзе служыць, кім служыць, не забываў не толькі таму, што ведаў, як багата значыў той хлопец у гаспадарцы, а і таму, што помніў, паважаў армейскую службу. Хацеў, каб усе помнілі, армія, то армія, хлопец не на гуляха, а на дзяржаўнай службе, служыць народу. Значыць, і пашана яму, і яго бацькам, ды братам, пашана і увага. Бачыў апейка, што і замужныя беднякі не ўсе былі аднолькавыя. Былі сярод замужных багацеі, кулакі, п'яўкі, што толькі жылі з чужой крыві з чужога поту, а былі і такія заможнікі, дзе дастатак увесь набываўся тым, што сям'я ўся з падрослых працавітых дзяўчат ды хлопцаў, якімі правіць суровы, бязлітасны камандзір бацька бацька манарх, бацька катаржнік, камандзір катаржнай каманды. Былі і такія заможнікі, у якіх адно лічылася зямлі больш, як у іншых, Але як зямля тая жаўцела жоўценькім пясочкам, то заможнікі такія праўдзівы нагадвалі голых каралёў. А былі і такія заможнікі, у якіх за чорнымі пакрыўленымі сценамі, за сляпымі акенцамі, заткнутымі анучамі таіліся багацці і хцівасць, пра якія век бы не падумаў, поўная кулацкая дзяржава, і гэта пад абдзёртай старчай страхою. А ў другога гатовы былі залічыць у кулакі толькі таму, што ў таго хата відная на ўсё сяло, выпнуўся, паставіў усім на зайздрасць хату, лезе ўсім у вочы сваім хорамам, А ў тым хораме век галодныя дзеці. Вось і ўсё багацце. Thank you. Не блізнятымі былі бачыў апейка і тыя, каго аб'ядноўвалі адным імем беднота. Не, непадобныя былі нават яны паміж сабой. Затым агульным добразнаёмым абліччам галечай нішчымніцы, якое аб'яднала іх, бачыў апейка рознасць лёсаў і прычын той беднаты. Былі бедныя ад беднасці зямлі, што ты выцешнеш з таго пясочку ці балота, ад недахвату цэ цягла, паспрабуй разгарніся без каня і ад таго, што хворыя карміцы і ад таго, што няшчасці, невядома, за які грэх сыплюцца і сыплюцца на іх і ад таго, што ратоў поўна ў хаце, усё дай ды дай, а падмогі ніякай. А былі бедныя, што веку працы, у у клопаці, і бедныя, што чухаліся, то з лянотаю, былі век цвярозыя, век п'яныя, і былі такія, што апейка загадзя мог бы паручыцца ў калгасе апорай будуць. Калгасная гаспадарка на такіх будзе трымацца. А вось былі і такія. І апейка таксама гэта добра бачыў, што не парадуецца калгас такіх прыдбаўшы. Труцень, прыхлябатель, беднасцю сваёй выхваляцца будзе як білетам на бясплатную паездку ў рай. Што праўда, тое праўда, былі ў балотнай да лясной стране, у якой апейку выпала рабіць з людзьмі, ціхія, рахманыя, акурат такія, якімі палюшукоў паказвалі свету старыя спачувальныя кнігі. Але былі і зусім іншыя, якія невядома чаму не ўварваліся ў тыя кнігі, не рахманыя, не, крыклівыя, Задзірлівыя нават былі баязліўцы, што дрыжалі перадусім і зухі, якія не страшыліся ні чорта, ні бога, была жахлівая цемра і дзікасць. Але ж колькі сустракаў у глушэчы сваёй, апейка такіх цётак да дзядзькоў, што хоць не ведалі, як распісацца, і ўвесь век корпаліся на сваёй богам забытай выспе, а былі проста сапраўдныя мудрацы. Хоць здавалася, павінен быў прывыкнуць, сустракаў такіх ні аднаго, ледзь не ў кожным сяле спаткаць можна было такога мудраца. І кожны раз, захапляўся апейкай яснасцю, глыбінёй разваг, шырынёй думак, нязнаных нідзе, сапраўдных філосафаў свайго сяла. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук